Det är inte nå' roligt att ligga på skulla, huva det är bara mö, möda. Det är inte nå' roligt att ligga på skulla, huva det är bara mö. Klä och bli nösa, dövle dösa, jag härda inte blima, det tä flera timmar, porto och köra nösa. osta jõusa, jõusa.